Yo, man. Rápido. Rápido é isso aqui, ó. Tudo se impede de eu fechar com ela por causa da fama que ela tem na quebra, mas tô encabido de cola na grade pra ver se essa menina é selvagem. Raça burguesa vem de sobremesa por cima da mesa, tá toda molhada, se tornou ilesa. Será que o momento é agora dizer se eu vou gostar? Yeah. E aí, LK, o que, que tu acha? Eu? Quero chegar bem, só que senta mal. Quer de novo, vem, vou te dar moral. Quero chegar bem, só que senta mal. É foda. Quer de novo, vem, vou te dar moral. Quero chegar bem, só que senta mal. Quer de novo, vem moral. Só pelo beat já dava pra saber, né? DJ LK, beat autenticado. Ai. Tudo se impede de eu fechar com ela por causa da fama que ela tem na quebra. Mas tô encabido de cola na grade pra ver se essa mina é selvagem. Oh de sobremesa por cima da mesa Tá toda molhada, se tornou ilesa Será que o momento agora é dizer Ou dizer Se eu vou gostar yeah. É. Quero estigar bem Só que senta mal Quer de novo, vem Vou te dar moral Quero estigar bem Só que senta mal É foda Quer de novo, vem Vou te dar moral Que ele diga bem, Só senta mal Que de novo vem Vou te dar moral Só pelo já dava pra saber, né?